Naredno pitanje, eselamu alikum, kakav je stav islama po pitanju testamenta? To jeste ako neko navede u svom testamentu da savi metak ostavlja jednom djetetu, a drugom ništa. Da li se mora poštovati princip islama ili se dijeli po testamentu? Šta kažu kuransko-hadijski tekstovi? Pravo, testament, znači može biti ispravan i neispravan. Lava sijete li varith, nema oporuke onome koji je nasljednik. Kad je u pitanju, znači oporuka, nasljedno pravo ima svoje pravila, vlasnik imetka ima pravo trećinu imetka staviti u vakuf znači u dobrotvorne svrhe za širenje islama i slično, a što je mimo toga, nasljednik svaki ima pravo i svoj udio, nemamo pravo jednom znači, nasljedniku dati više odnosno na drugoga i to je nepravda prema drugim nasljednicima. Tako da takav testament kome se jednom oporučuje drugim uskraćuje nije dozvoljen.